מזמור נ"ה למנצח בנגינות משכיל לדוד. האזינה אלוהים תפילתי, ואל תתעלם מתחינתי. הקשיבה לי וענני, אריד בשיחי ואהימה. מכל אויב מפני עקת רשע, כי ימיתו עלי אבן, ובאף יסתמוני. ליבי יחיל בקרבי, ואימות מוות נפלו עלי. יראה ורעד יבוא בי, ותכסני פלצות. ואומר, מי ייתן לי עבר כיונה, אעופה ואשכונה. הנה ארחיק נדוד, אלין במדבר סלע. אחי שם מפלט לי, מרוח סועה מסער. בלע אדוני פלג לשונם, כי ראיתי חמס וריב בעיר. יומם ולילה יסובבוה על חומותיה, ואבן ועמל בקרבה, הבות בקרבה, ולא ימיש מרחובה, תוך ומרמה. כי לא אויב יחרפני, ואשא, לא משנאי עלי הגדיל, ואסתר ממנו, ואתה אנוש כערכי, אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. ישי מוות עלמו, ירדו שאול חיים, כי רעות במגורם בקרבם. אני אל אלוהים אקרא, ואדוני יושיעני. ערב ובוקר וצהרי אסיחה ואהמה, וישמע קולי. פדה ושלום נפשי מקרב לי, כי ורבים היו עמדי. ישמע אל ויענם, ויושב קדם סלע, אשר אין חליפות למו, ולא יראו אלוהים. שלח ידיו בשלומיו, חילל בריתו, חלקו מחמאות פיו וקרב ליבו, רקו דבריו משמן, והמה פתיחות. השלך על אדוני יהבך, והוא יכלכלך, לא ייתן לעולם מות לצדיק. ואתה, אלוהים, תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. ואני אפתח בך.